رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hvala počastio još jednom prilikom da se u sastavu tribine Subu Selam Putevi Spasa družimo sa Allahovim miljenikom, poslanikom koji je poslanik milosti, rahmet lil alamin, da kroz njegov govor, kroz njegove savjete, kroz njegove postupke crpimo i mi pouku u vremenu u kome živimo, jer je on najljepši uzor i jedini potpuni uzor muslimanima sve do sudnjega dana. Jer uzvišeni Allah kaže inne dine inda Allahi islam kod Allaha jedini Jer kaže stvoritelj وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Ko bude mimo Islama želio neku drugu vjeru, neće mu to biti primljeno. I čovjek je takav da oproba, vidi, eksperimentiše i na kraju shvati da je zalutao i kome se Allah smiluje da se vrati na pravi put, on će ići putem sreće i uspjeha i u budućem svijetu. U suprotnom, ko uzima sebi za uzora pjevače, futbolere, glumce i tako dalje, potpuno će se razočarati jer su to ljudi sa puno mahana a ono što je uzvišeni Allah dao Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem jeste najveći stupanj, najveći stepen morala. Wa inneke la'ala hulukin Ti si u istinu, odnosi se dakle na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ti si u istinu na najvećem stupnju morala. Zato, draga braće i cijenjene sestre, Radujemo se i večerašnjoj prilici da zaslužimo onu nagradu koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men gada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran ko dođe u džamiju, požuri i dođe u džamiju želeći samo da nauči nešto od hajra evo yu'allima khayran i da pouči druge khairu kana lahu ka ajri hađin tamen hađetuhu imat će nagradu hađije potpuno hađa. Subhanallah. Zato je svaki naš dolazak, boravak u džami od velikog značaja i velike koristi sama priprema, spremanje, hodanje, dolazak. Zato to želimo da češće napomenemo da bismo znali cijeniti drago mi je da ima naših sestara dosta koje su došle i daj Bože da se taj krug širi, da se braća pobrinu, da svoje hanume petkom obavezno izvedu vani. Danas se potrefio datum koji nama ništa apsolutno ne znači, ali je za naše sestre, oni koji su odgovorni muškarci, svaki dan bi trebao biti dan u kojem je našoj majki, našoj sestri, našim čerkama posvećena ljubav, pažnja, briga, odgoj i sve ono što će, ako Bog da, predstavljati za njih sreću. I zato se nadam iskreno da će ovaj petak u ovim terminima biti radost za nas i na Dunjaluku, a posebno što očekujemo jeste radost za nas na Ahiretu. Večeras nam je na redu 18. hadis iz Dijela Sumne, koji glasi عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن أبو ذر رضي الله عنه ولي دم je صلى الله عليه وسلم dao ovakvu preporuku. Boj se Boga gdje god budeš. Za zlim djelom uradi dobro djelo. Time ćeš zlo djelo izbrisati. Sa svijetom postupaj dobročudno. Ovaj hadis nalazi se u Tirmizinoj zbirci hadisa, a Tirmizi za njega veli da je dobar hasen. a Hakim u svom dijelu u Stedrek veli da je sahih vjerodostojan hadis. Rahmetli Mehmed Hanđić tumači ovaj hadis na sljedeći način. U čijem srcu bude čvrsto vjerovanje, taj se mora Boga bojati i njegovu zapovijed vršiti. Takav čovjek mora biti uredan i ondje gdje ga vide a i ondje gdje ljudske oči ne dopiru. Dobar musliman, ni ondje gdje ga niko ne vidi, nikakvo zlo neće učiniti. Ljudi koji samo zbog straha od policije ne čine zla, bliži su životinjama negoli ljudima, kaže Rahmetli Hadžić. Dalje u hadisu preporučuje, pa kad ga neko slučajno učini, neka se odmah pokaje, i prihvati za dobro djelo. Tim će se jedino moći oprati i riješiti grijeha i kod Boga i kod ljudi. Dalje se preporučuje da čovjek bude lijepe čudi i lijepa vladanja sa svakim, bio mu on ravan ili niži od njega i podređen. U drugom hadisu veli poslanik sallallahu alaihi wa Znate li koga Bog Đelešenu najviše voli i ko će na budućem svijetu biti najbliži meni. Kada su mu prisutni odgovorili da ne znaju, on reče, to su oni koji imaju najljepšu čudu. Ovako rahmetli Hanđić tumači ovaj hadis koji opet nam pokazuje ono što često ili stalno ističemo da je poslaniku sallallahu alaihi ve sellem data posebna blagodat, kako kaže, u titu dželami al Dat mi je sažet Znači, dato mu je da sposobnost da sa malo riječi može kazati izuzetno puno. Draga braćo, ovih nekoliko narednih minuta volio bih da skupa obratimo pažnju na određene detalje ili segmente i da ovaj hadis naučimo na pamet, jer nije dug. Da ga večeras prenesemo svojim najbližim, ako nisu ovdje sa nama, i da nam to bude zadaća da vidimo koliko možemo precizno prenijeti hadis. Da nakon toga, kroz određeni broj dana, ponovo sebe testiramo, naravno, Ko bude želio, ovaj hadis je dostupan, e, možemo ga i otkucati, jer u sebi krije velike mudrosti. Na prvom mjestu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas savjetuje, a vidite kako je on želio svom umetu dobro, pa je koristio razne prilike da uputi praktične savjete koji nisu bili dugi tekstom, nisu bili teški za zapamati, ali su vrlo značajni. Pa je na prvom mjestu uputio savjet kako da se obhodimo i da izgradimo vezu sa Allahom. Ittaqi Allaha ma Boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha ma gdje da si, gdje god bio. Ja Allah. Allah kaže o vjernici. Allah se bojite. Bogobojaznost ili osjećaj strahu poštovanja da je Allah koji nas je stvorio, koji nas je obskrbio, koji nam je sve što imamo podario iz milosti svoje, sve mogući i sveznajući da nas prati i da je o svemu obaviješten. To je odnos koji su preporučivali svi poslanici koje Allah poslao. Svi. Znači da od prvog čovjeka koji je došao na Dunjavuk pa sve u slijedu razvoja ljudskog roda stalno se ljudski rod podsjećao da treba biti bogobojazan. Međutim, kada je Allah naredio melekima, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Kada gospodar tvoj reče melekima, inni dža'ilun fil ardi halife, ja ću na zemlji postaviti namjesnika, halifu. Kalu, meleki su rekli, eteđa'alu fiha men yufsidu fiha. Zar ćeš na njoj postaviti onoga ko će nered na njoj činiti? O jesvi dimar i krv prolijevati. O nahnu mu srpihu bihamdike wa su lek. A mi te veličamo, slavimo i zahvaljujemo ti jer su meleki takva bića da ne znaju griješiti. I Allah kaže da on zna ono što oni ne znaju. Kako su meleki znali da će čovjek na zemlji krv prolijevati i reći? To su analogijom zaključili jer prije čovjeka na zemlji su živjeli džinni, među kojima je bilo vjernika i nevjernika. I oni su na zemlji nerečinili, pa su protjerani dobar dio daleko na pusta ostrva i na udaljena mjesta. Međutim, čovjeku je Allah dao veliku počast da bude njegov namjesnik na zemlji, halifa. I ta počast iziskuje onda da čovjek odgoji sebe kroz, naravno, kontinuirano obrazovanje i odgoj, u sposobnu osobu koja se treba peti na stepen da obožava Allaha dok ne dosegne najveći stupanj vjerovanja en ta'bud Allaha ka'annaka tarahu da obožavaš Allaha kao da ga vidiš fa in lam takun tarahu fa jer iako ti njega ne vidiš on tebe vidi to je naš zadatak ili put i da bi to postigli, Allah nas kroz više kuranskih ajeta podsjeća pa kaže ja ili bi namenu takullaha wal tanzur nefsu O vjernici Allah se bojite i neka svako gleda nek svako razmisli šta je za sutra pripremio. Wattaqullah i Allah se bojite. Ponovo Allah potvrđuje. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah je o onome što radite obaviješten. Često navedemo taj primjer kada čovjek ulazi u prostor gdje piše da je sve pod video nadzorom, što znači da se sve snima. Gdje god da uđete u taj prostor, u bilo koju prostoriju, vidite u čošku kamere postavljene i snimaju. I čovjek se kulturno ponaša. A sada su izmislili u nekim radnjama ne napišu da je pod video a imaju kamere. I čovjek se iznenadi. Misli da ga niko ne gleda, dopala mu se čokolada velika i on je I ko gospodin hoće da izađe, a oni mu kažu dođe on. I onda se čovjek podobno sramati. Uh, kaže da sam znao nikad to ne bih napravio. A ima naravno i ona bolest, jer kleptomanija, gdje ljudi imaju potrebu da, da kradu u prodavnicama, da uzimaju i da, da ne plate na To nije dobro. Vjernik i vjernice sebe odgajaju, bolje je halal manje nego harama ne znam ti koliko. I zato ovaj primjer snimanja trebali bi kod sebe da izgradimo takvu svijest. Jer Allah je onome što radimo obaviješten. Sve vidi, sve čuje i sve zna. I ni jedan list ne padne. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ I nijedan list ne padne sa drveta, a da Allah za njega ne zna. I Allah vidi i crnoga mrava u mrtvoj noći na crnom kamenu. I mi ne možemo ni dokučiti ni shvatiti veličinu uzvišenog stvoritelja koji sve zna, koji je svemoćan i koji samo kaže kun fe je kun, budi i to bude. I zato trebamo kod sebe stalno izgrađivati taj odnos. Da znamo ko nas je stvorio, ko nas je obskrbio, ko nas nadgleda i da imamo taj osjećaj. Ja i veledina amanu tako o vjernici, Allaha se bojte i istinu govorite. neku lekum a'malekum, pa će Allah učiniti da vam dobra, da vam vaša djela budu dobra. O sir lekum zulubekum i grijehe će vam oprostiti. Ko hoće da ustije u životu, dakle, vrlo je bitno da na prvom mjestu izgradi iskren i dobar odnos od toga koliko smo iskreni kad smo sami, kada nas niko ne vidi, kada smo zaštićeni zidovima svog stana ili svoje kuće, popravimo svoje tajno ponašanje ili taj skriveni život, pa će nam Allah popraviti ono što javno čini. Imate svijeta koji kad su vani, tako se lijepo ponašaju. A kada su sami ili sa svojim čeljadima potpuno drugačije lice To nije dobro. Znači, Allaha se bojte ma gdje bili, da li u svojoj kući, ili na ulici, ili u džami, ili na poslu, gdje god da se insan nalazi, treba da zna da je pored njega onaj koji polno se prati i bilježi. Kiramen katibin, Meleki, kiramen, katibini, alamuna, ma tefalun, znaju ono što radimo. I prate se. Ma jelfidu min qavlin illa lakibun Čovjek neće ništa izgovoriti. Ili što god da kaže. Nakon što postane punoljetan. Bilo da je muškarac ili žena. Od momenta punoljetstva što god čovjek da izgovori. će zapisano. Subhanallah. Zamislite naša sjela i zamislite kameru koja sve to lijepo snima. I koga sve spomenemo i da sutra se taj snimak prikaže svima njima i širem auditoriju. Kad bismo bili svjesni da će to gledati milioni ljudi, podobro bi razmislili šta ćemo kazati, na koji način, Dakle, bili bi puno, puno odgovorni. Zato mene uvijek oduševi kada insan e, čita ove hadise i razmišlja o njihovim komentarima, koliko je poslanik sallallahu alaihi ve sellem želio da pomogne svom umetu. Kako nam je dao tako lijepe savjete. Sve radi našeg dobra. Ako hoćeš da budeš uspješan i dobar, ako hoćeš da te Allah voli, onda izgradi kod sebe tu ljubav prema, prema I zato je e, vrlo bitno da shvatimo da je bogobojaznost izvršavanje svih dijela kojima se stiče Allahova blizina i da ostavimo sve postupke i sva dijela kojim se zaslužuje Allahova kazna. Da nastojimo da budemo tom dijelu što principiramo. Znači, sve što znamo da nam javna naredio, da to i izvršavamo. Što znamo da nam je zabranio, da se toga i klonimo. Takav način života učinit će od nas stabilne ličnosti koje imaju svoj stav i koje imaju jasan pravac koji idu. Znači, kroz izvršavanje naredno. Magdje da smo, dakle, bili na mjestu gdje nas ljudi vide ili bili sakriveni, znajemo da nas uzvišeni Allah vidi i prati i zato je bitno da se bojimo Allaha gdje god nas. Na drugom mjestu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا I nakon lošeg djela učini dobro koje će ga izbrisati. Jer Allah kaže: "Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at." Uistinu dobra djela odstranjuju loša djela. Eliminišu ih. Islamski učenjaci kažu da nakon lošeg djela čovjek treba učiniti teubu, pokajanje. وَتَّائِبُ مِنَ kemen la A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže onaj ko se pokaje iskreno za počinjeni grije ima isti status kao onaj ko nije počinjen grije. Dakle, Allah eliminiše sve to izbriše. A iskreno pokajanje podrazumijeva da se prestane sa činjenjem tog grijeha, da se u srcu osjeća kajanje i nelagoda zbog toga što smo činili i da se donese iskren nijet i iskrena namjera da se više nikada nećemo vraćati na to loše djelo. Jer ako bi čovjek danas uradio loše pa se pokaje, pa sutra ponovo loše pa se pokaje, pa non stop jedno te isto, non stop radi, kome je, na primjer, iskušenje alkohol, ili kome je iskušenje nemoralan život, ili kome je iskušenje krađa, pa da kaže ja ću danas to uraditi, pa se večeras pokajati, to je vrlo opasno tako se u Egiptu vidjeli smo snimak, jedan je mladić sebi odsjekao obje ruke. Jer nije mogao, kaže, nikako da se kontroliše kad uđe na mjesto gdje možeš da ga ukrade krava. I na kraju sam sebi ne uzlobila, presudio, otkinuo sebi obje ruke, da ne može da krade. Postoje metode koje su bolje od toga, a to je da kroz lijepo društvo, svakodnevno druženje sa Kur'anom, sa hajri osobama, izgrađivati stabilnu porodicu, da taj ambijent u kojem se čovjek kreće, da bude mu podrška, da ne ode u ono što je loše i što je nevaljno. Međutim, ono što je drugo mišljenje jeste da kad uradimo loše djelo, da nakon toga odmah uradimo dobro djelo koje je otprilike iste istog nivoa. Ako smo nekome nešto nanijeli zlo, da nastojimo odmah uzvratiti toj osobi dobrim dijelom koje će prilike biti ekvivalentno onom lošem koje smo učinili. I onda će ovo dobro eliminisati ono loše. Da se potrudimo da na taj način e, se odužimo onome kome ako smo prema ljudima počinili grije. Ako smo prema Allahu, dakle trebamo se pokajati i vrlo je bitno da shvatimo da grijehe koje činimo prema ljudima trebamo izmiriti. Ako je moralne prirode tražiti halal, ako je materijalne prirode nadoknaditi to, jer na sudnjem danu će se ono što između nas i Allaha, Allah može oprostiti kome hoće. Jer kaže, inna Allahe la yagfiru i bihi, Allah neće oprostiti komu pripisuje sudruga, komu širk čini. Vojagfiru madume zalike li ješa, a oprostit će sve mimo toga, oprostit će mimo toga kome hoće. Dakle, Allah iz milosti svoje, ono što čovjek je imao hak ili obavezu prema njemu, možemo oprostiti. Ali ono što je čovjek bio dužan, imao hakove sa drugim ljudima, to će se izmirivati. Ko je koga potvorio, ko je na koga slagao, ko je krivu zakletu upotrijebio, ko je koga e, opljačkao, ko je koga ubio nepravedno i tako dalje, to će se izmiriti ti ljudski i međuljudski hakovi i zato je uvijek bolje i preporuka da dok smo živi na Dunjaluku nastojimo imati raščićene račune. I ovo je kada pratimo ovaj hadis, dakle prvo ittaqillaha hajfu ma boj se Allaha gdje god bio. To reguliše odnos između nas i Allaha. Wa الْحَسَنَةَ تَنْحُهَا i nakon lošeg uradi dobro djelo da ga izbriše, to je odnos prema nama sami. Ovaj dio hadisa ukazuje kako se trebamo hoditi prema sebi. Da budemo odgovorni, da budemo pažljivi, da kad pogriješimo, a svi smo griješnici. Poslanik Amina Salatu Vesalam kaže, svi su ljudi griješnici. وَحَيْرُ تَوَابُونَ A najbolji griješnici su oni koji se kajaju. Svakodnevno se trebamo kajati. I ono što je ljepota da spomenemo jeste As-salavatul pet dnevnih namaza, od džuma'a ila džuma, džuma do džume, o Ramadan Ramadan, Ramazan do Ramazana, mora umre Umra i Umra do Umre, brišu ono što je između njih. Ukoliko se izbjegnu veliki grijesi. Subhanallah. Kako nam je Allah ukazao milost da imamo dnevno čišćenje? To je pet dnevnih namaza. Sedmično, džuma do džume. Godišnje, Ramazan do Ramazan. Životno, hač i umra. Za sve, alhamdulillah, ima lijek. Samo je pitanje koliko se trudimo da pronađemo sebi lijek. I na kraju, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ i obhodi se sa ljudima lijepo. Lijepo se ponašaj sa svijetom. Imamo ljude koji su u odnosu prema Allahu ono što vidimo mi fizički, klanje Klanjaju pet vakata namaza, trude se da vanjštinom svojom pokažu da su u redu. Kada je u pitanju ovaj drugi segment, ne možemo ih upratiti. Da li nakon do lošeg čine dobro djelo, ali vanjštinom kad vidimo nisu hrđavi, nisu loši. Međutim, sa ljudima skoro nemaju nikakvu komunikaciju. Sklanja i samo se okrene i odeždavaju. Ni prije, ni poslije namaza, ni između toga nema uopšte prisne komunikacije. I ono što smo primijetili, najčešći su razgovori Da li sa aluminijskim felgama ili, ili ratkama. Trebao bi mobitel kupiti koji je najnoviji, da li ovaj sa touchscreenom šta i kako napraviti. Dobar dio našeg svijeta, dakle džamijskog, sad govorimo o onima koji dolaze u džamiju. Koliko ste čuli ljudi da kažu brate, stigne. Naučio sam pet sura i ništa više. Možeš li mi pomoći da nauči makar jednu? Je li vam niko došao, vam budite iskreni? Je li vam došao neki brat s kojim se družite, neko koji je blizak ili sestra, pa da kaže, eto, pomozi mi da napredim? Vjerovatno da ima, alhamdulillah, ali vrlo rijetko. A puno više i dođe ove dunjavučka pitanja da vam postane. I onda što je još specifično, kad su džani, maša Allah, ali kad ga zatekneš negdje na drugom mjestu, žale nam se ljudi, kaže, pa ima oni koji idu, kaže, kod vas u džamiju, ali Boga mi kod nas, kaže, u firmi, nisu baš takvi. Hoće, kaže, i malo, ako im se pruži prilika šta i uze, i mnoge druge stvari. To ne bi trebalo biti ponašanje iskreno jedno. Dakle, odraz bogobojaznosti ako smo iskreno izgradili odnos sa Allahom, odraz našeg odnosa sa sobom. Ako smo došli sebi, onda bi trebali doći, ono što smo rekli, doći sebi da bi došao drugom. Doista, ako smo došli sebi, da smo spoznali svoje mjesto ili poziciju, onda ćemo, inša Allah, nastojati da budemo lijepog ahlaka prema drugim. To ne znači da čovjek može u svakom trenutku odgovoriti izazovu, jer zavisi do nivoa inteligencije, zavisi do nivoa obrazovanja, zavisi do odgoja. Ali svaki musliman treba u svom ponašanju da pokaže da je vjera ostavila pozitivnog traga na njega. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u predaji koju prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma inne min hijarikum ahsenukum ahlaqan. Najbolji od vas je onaj koji je najbolje ahlak, najbolje moral, najbolje ponašanje. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam su ile an ekferi ma yudhilu nase al džennu. Šta je to što će najviše uvesti ljude u džennet? Šta je to što će biti razlog da će najveći dio ljudi ući džene? Pa je on odgovorio Tatva Allahi wa husnul huluk. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Najteže, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, eftalu. Ma min še'in eftalu fi في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء Nema teže stvari na mizanu na sudnjem danu. Dakle, najteža stvar koja će biti na mizanu jeste na mizanu vjernika, na sudnjem danu jeste lijepo ponašanje. A uzvišeni Allah doista ne voli onoga ko čini razvratna, ružna i nevaljana djela. Zato je vrlo važno da shvatimo da ukoliko želimo džennet, trebamo svoj život na Dunjaluku uskladiti sa propisima naše lijepe vjere, da istinu govorimo, a ostavimo laž, da se lijepo ponašamo, a izbjegavamo nevaljale postupke, čak i u momentima kada čovjeka hoće vladati srđba, kad se nešto naljuti, u tom momentu ko ne može sebe savladati, neka glumi. Neka glumi da je miran. Možda je u njemu vulkan. On bi najradije sad kad bi mogo i pobio se, on bi svašta rekao. Ali mu ne dozvoljava njegova pozicija vjernika u odnosu prema Allahu, vi imate ljudi koji svašta u ljudi kažu. I onda iza toga, ja se sjećam jedne prilike, otišli na ekskurziju i u momentu toplo, malo su duže, e, duže se vozili i jedan naš džematlija vrlo Kad se malo smirio, ja sam došao i to meni, nisam bio ja tu, nego dođem i oni meni kažu taj i taj rekao to i to. Stakfirullah, nikada, nikada ne bih rekao. Tako mi mira djelovaca. Allah rahmeti je preselio na Afine. Tako stalo že u džematu fin. Ali čovjek nije putovao. I u momentu kad se nanervirao, izletilo mu je to. Nešto je ružno kazao, i onda je iznenadio tu ekipu i oni meni to prenose. Kad smo porazgovarali malo kasnije, on se uopšte ne sjeća da je to neko. Stakvira. I stvarno imate ljudi koji u sržbi svašta će kazati. A onda iza toga uopšte nije svjesna da je toliko daleko otišao. Međutim, vi znate da je poslanik Ali Salatu u upozorio, upozorio, rekao je ajetul mu'min munafiki Tri su znaka po kojima se prepoznaje u munafik. I da hadafe kada govori laže. O i da va'ada kada obeća, ne ispuni obećanje. O i da tumine ham, kada mu se nešto povjeri, iznevjeri. I dodaje se četvrta osobina u drugoj predaji, kada se svađa, prelazi granice u svađi. Nema mjere. To je loš znak. I sve dotle dok čovjek ima kod sebe bilo koji od ovih osobina, znači ima osobine munafika ili licenira. I protiv toga se treba boriti da to odstrana kod sebe. I kad sam rekao da ako nekad vulkan a mi glumimo da smo mirni, jer el bi nauka se stiče učenjem i nema drugog načina. Ko hoće da bude učen, ja se našalim malo sa djecom, kad u autu nestane goriva, odete na benzinsku pumpu i otvorite onaj čep od rezervara i sipate gorivo. A kad nam nedostaje pameti, nemamo takve pumpe negdje pa da uhorimo, da nam je malo skloni pa da ubacimo pameti u mladu, Nego moramo sjesti i učiti čitat, slušat, pratit, jer nauka se stiče učenje. Wal bit a blagost se stiče blagošću. U početku ćeš ti glumiti, ali kasnije ćeš stvarno postići takvu smirenost da čak koliko god si nekada bio eksplozivan, ali u ime Allaha želiš biti istinski blag, sa vjernicima ti treba biti blag. Jer ono što nas žalosti jeste, kako uzvišeni Allah kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Oni koji su sa njim, dakle njegovi ashabi, žestoki su prema nevjernicima. Tu su stabilni, čvrsti, stameni i jasno lekom dinukum veli din. Vama vaša vjera, meni moja vjera. I nema miješanja vjeru. Ruhama ubejnahum, a samilosti su jedni prema drugim. Mi danas u ponašanju muslimana u svijetu vidimo potpuno suprotno. Muslimani isto kao da je u kuranskom majetu rečeno žestoki su jedni prema drugim. Ova je ovakva, ona je onaka, ova je griješnik, ova je čak neke proglašavaju kjavu, kad musliman sa muslimanom razgovara žestok, žestok da Bog A dođe nemusliman, izvolite, dobar dan. Treba biti i sa nemuslimanima raspravljati na najljepši način, činiti dobročinstvo onome ko nije ratovao protiv nas, ko nas nije izgonio iz naših kuća, ali lekom dinukum, veli je din, vama vaša vjera meni, moja vjera, svoje principe vjere ne smijemo pogaziti. Dođe ti za sto nemusliman, bili mogli po jednu pivu. Koliko hoćete bošnjaka, začas možete. Pa se čude, evo, nedavno mi pričaju neki, kaže, išli smo nekim poslom. Čovjek non stop nudi, kaže, ne ništa drugo nego alkoholima. Ma mi smo muslimani, pa šta ima, kaže, veze, koliko hoćeš, ja imam, kaže, prijatelja koji pi. Naravno, jer izgubio se taj osjećaj. Kako ćemo prepoznati muslimana? I muslimana. Prije svega mi bi svojom pojavom trebali da zračimo. Da je pojava muslimana i muslimanke prepoznatljiva. Da naš bonton, naše odijevanje, naše ponašanje bude pokazatelj da vjera ima odraza na i zato, braćo i sestre, koliko god možemo, radimo na sebi. Na svom samoodvoju i samoobrazovanju. Insan uči dok je živ. I nikada ne može kazati da je dovoljno naučio. I što god više znamo, sve smo svjesni kako malo znamo. Što god više spoznajemo širinu i ljepotu naše vjere, to smo svjesni kako ćemo ostati uskraćeni za mnoštvo toga što nikada nismo čuli Nadalje, neka naša vjera djeluje na nas, da u svom ponašanju i u kući, i na ulici, i u firmi gdje radimo, da bude vjera u nama i odraz našeg lijepog obhođenja sa, sa ljudima. Budimo odgovorni da izgradimo lijep odnos prema Allah, lijep odnos sa sobom i lijep odnos sa ljudima koji nas Ako hoćemo za kraj Prisjetit, kad se prisjetimo postupka poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji je imao komšiju nemuslimana, u više verzija se to prenosi, da mu je stalno donosio smeće ili prljaštinu ili izmet pred njegova vrata. I stalno ga uznemiravao, ali poslanik sallallahu alaihi ve nije reagovao, što mu je komšija. A najgore je kad komšija te ezijeti čini nešto što te stalno uznemirava svaki dan. I prošlo je vrijeme, čovjek se razbolio. I nema više onoga pred vratima. I poslanik Ali Salatu Veselam pita šta je sa njim. I ode mu zijaret. Koliko bi nas to učinio? <laughs> da te neko je zijeti stalno i da mu ti odeš još, da ga obiđeš, da vidiš što je, bolestan, šta mu se desilo. I kroz taj gest kroz tako nije postupak čovjek prihvata na kraju islamu. Da li smo mi ono što želim večeras postaviti svima nama pitanje? Da li smo mi kao porodice, svi koji smo večeras u ovoj našoj ljepotici, da li smo mi kao porodica kompaktni? Da smo tako lijepo uredili svoje odnose, da možemo našim komšijama ili našoj rodbini biti lijep primjer. Pa da i oni kažu ja bih volio. Jer i nama je neko bio sebe da krenemo pravim putem. Lijepo se ponašajmo prema ljudima. Jer neko će kazati kako ću se ponašati lijepo prema onome koje je danas u alkoholiziranom stanju. Ili kako ću se lijepo ponašati prema nekome koga vidim na ružnom mjestu a znam da je musliman iz muslimanske porodice. Pa čekaj, možda i među nama večeras ima nekog koji je do prije neku godinu konzumirao alkohol. Pa ga je možda neka riječ ili neka rečenica takva. Pa se vratio Allahu, pokajao i sad je na namazu redu. Možda i taj koji je večeras u alkoholiziranom stanju, ako ti lijepo postupiš prema njemu i učiš dobro Allahu, ako ti je Amidža, ako ti je teta, ako ti je neko od rodbine ili ako ti je u komšiluku, možda ga Allah uputi da za nekoliko dana ili za nekoliko mjeseci ili nekoliko godina bude naš redovni džemat. Nismo mi da sudimo ljudima ko će u džene tako u džehennem. Nije nas Allah stvorio da mi budemo skretničari. Aj ti ovamo u džene, a ti ćeš ovamo u džene. Čekaj, prvo sebe postavi, sebi da postavimo pitanje. Jesam li ja siguran da ću ići u džene? Niko od nas ne zna, svi se trudimo, svi se nadamo i od Allaha molimo da nam podari džene, Ali niko od nas ne zna da li će zaraditi i zaslužiti džene. Zato, braće i sestre, lijepo se ponašajmo prema ljudima, da nam to bude, ja se nadam da smo zapamtili svi hadis, ponovit ćemo ga, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, boj se Allah, gdje god da si, nakon loše uradi dobro djelo da ga izbriše i ponašaj se prema ljudima lijepo i ponašaj se sa ljudima lijepo. Ja se nadam da ćemo e, ovih nekoliko kratkih savjeta koje smo večeras shvatili i uzeli iz ovog hadisa i dala podobro u svom srcu preispitivati, sami sa sobom dotjerivati i molim Allaha da nam podari iskrenost u vjerovanju, da nam podari srce koje se iskreno Allah boji, jezik koji istinu govori, a izbjegava Allah oči koje nisu sklone prevariti gledanje onoga što je zadanjeno, nego da gledaju Kur'an, da gledaju ono što je hajn, ruke da uzimaju i dotiču ono što je halal i stiču halal obskrbu, da nas noge nose na halal i lijepa mjesta i molim Allah da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي